บุ๊กทูสิบแปดอัสตอยปัสมิตการทำความสะอาดบ้าน มายัสอุสกอบชานะวันนี้เป็นวันเสาร์ชวดีนอิรเซส t d i e น a วันนี้เรามีเวลา ชวเดียนมุมส์อิลไลค์สวันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ชวเดียนเมสอุสกูปยมจีวอคลผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำเอสอุสกูปยูวันนัสอิสตาบุภรรยาของผมกำลังล้างรถมันส์วีร์สมาสกามาชีโน เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยานบาร์นิทีระดิวริเ e นุสคุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้เวทมา m i เนอ p l e ลปุชสเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Bērni u z k o p บ bērnu istabu. ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Mans vīrs sakārto savu rakstāmgaldu. ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า Es salieku veļu veļas mašīnā. ผมกำลังตากผ้า Es izkaru veļu ผมกำลังรีดผ้า Es gludinu veļu หน้าต่างสกปรก Logi ir netīri พื้นห้องสกปรก Grīda ir netīra จานชามสกปรก Trauki ir netīri ใครเช็ดหน้าต่าง Kas nospodrinās logus?ใครดูดฝุ่น Kas izsūks putekļus? ใครล้างจาน Kas nomazgās traukus?